Guadalupe Olmedo, estas mexica pianisto cae componistino nascita en Toluca, de alt clasa cae richa creola familio. Si studis pianon, kier la plei grava ornamaggio por la tiamai knabinoi. Cae iunage, si el staris kiel pian interpretisto. Sia nomo aperis plur foi en gazetoi, pos sia unua partopreno kiel unu el la pianistoi presentantae la marjon de la profeto, arrangita por quar pianoi cae dexes manoi de Julio Ituarte. Tiai grupai presentadoi estis plurai en tiu iaroi dum quiui si decidis studi ancau componadon en conservatorio. Si lernis harmonion contrapuncton cae instrumentadon. Paralele, si ricevis privatain lezionoi, quiui estis decidai pol evoluo di sia mallonga carriero. Siei instruistoi estis Agustin Caballero, Zenobio Paniagua cae Melecio Morales. Cun tiu cilasta si gelsigis poste. Si elaboris la transcribon basitan sur motivoi de la africana de Meyerbeer por quar pianoi cae dec ses manoi, quiu presentigis du foie en la sama iaro en quiu si diplomigis. Guadalupe Olmedo igis la unua virino diplomiginta kiel componisto ce musica Institutio de supera educado en Mexico. Por sia diplom exameno, si presentis decquin originalain componajoin de malsamai genroi. Inter ili distinguigis la obertura a grande orchestra cae la quarteto studio classico opus de quar. Cilasta, considerata la plei malnova mexica quarteto trovita gis nun. Pro la creado de tiui vergoi, la mexica filharmonia societo aliugis al si argentan medalon kiel la unua mexica componistino kiu scribis en la classica genro. Quancam vere, antau si, Angela Peralta, Maria Garfias, Delfina Mancera, inter aliei, iam estis el starai componistinoi de la degnaua iarcento sed ancau certe ille ne diplomigis en officiala conservatorio, cio povus esti au ne sen merita. La tia magasetaro sequis la agadon de Guadalupe Olmedo. Gi annonsis la eldonon de sciei pezoi ciel rememorui pria Ida, Shian han colaborado en publicarlo álbum musical. La presentaron de la laboroi quien la transcribo de la Hugenotoi en concierto de la Filharmonía Societo. En publicarlo, únicamente komentis Shian quien quien notis la virina Cronico, Guadalupe Olmedo qui es intelligentezum prilumis euterpe, componis la vercon de sia inspiro quiu accompannis belan legendon. En la libro Galerio de Sant'Empuloi Francisco Sosa scribis notu en la musico de Signorino Olmedo tiun quietan melancolion quiu portretas la caracteron de la gefiloi de Mexico. Tion ne esprimeblan dolcetson quiu fluas al la sentemai cae delicatai coroi de miei virinoi. Tion patson teneron quium d'artisto sentas vigla quiam si esprimas la sentemon de si animo. pli vocho y notas la titolo clásica Studio, un Guadalupe Olmedo donis al la Opus de Kvar, ne estas tiel el kiel char la longue de la Verco, Principe la unua movado, la harmonio estas dinamica, la Pasiacento sento bel canto, pli evidenta en la quara movado, cae la tuta elasta eloquentezzo similas alla romanticismo de sia iarcento. La laboro de Guadalupe Olmedo estis perdita. Nun estis malcobrita quar pezzoi ce la Milana Conservatorio cae montras la altan tecnican nivelon cium sia ciris. Estas conate que post e schia diplomillo, si componis pezzoin por piano cae orchestro. La nocturnon lumo para frason pritemoi al opero il de Gonda, du fantazioin pritemoi de Aida, Venca Marjo, cae du romansoin Taci mio cor cae mori, qui es vercoi estis presentitae en Leipzig cae Milano. Guadalupe Olmedo, en la dauro de sia mai longa vivo, si forpasi ye sia tride quin ya marcis paron da gravai meilos tonoi por la musica historiografio de sia lando, tre admirindai caimensi indai.